amahoro bakunzi ba radiyo isanganiro kaze mu mwanya wa makuru mu kirundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize harakwiye gutunganywa neza ibibanza by'ingenzi no gutegekanya abagejeje ingenzi babifitiye ubumenyi bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu inyuma y'urugendo yagize mu bibanza by'iratiro bitandukanye muri makuru murakurikira kandi n'icyo bamwe n'abandi babivuga ko mu ntara ya muyinga mu manza z'amatati zakigwa na sentare y'intango y'imuyinga isanganiro kaze mu idonido makuru duhera mu gisata cy'ingenzi igisata cy'ingenzi gikwiye gutunganya neza ibibanza ingenzi zigenderamwo mu guca barabara muri ivyo bibanza no mu gutegekanya abajeje ingenzi babifitiye ubumenyi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu rugendo yagize mu bibanza vy'iratiro bitandukanye umukuru w'igihugu yaranashikirije kandi ku gisata cy'ingenzi gishobora kubihinguriro rikomeye mu Burundi kukatana ntara n'imwe y'uburundi dafise ikibanza cy'iratiro kurikira umukuru w'igihugu cy’u Burundi evariste ndayishimiye iyo hariho ino organization iri kwiraprotija l'environnement yitirako profit urumva abo ubo baba babona ko ibintu byabo bimeze neza l'environnement bimeze neza nta kindi mugabo tugeze kuvuga umuturiste ugacubwira OBP kujera abaturiste ukaza kubwira ngo cama piste wewe kubwa ngingo yo kubwira ati ahubwo ntimuce n'akantu nakabo cyako vyigubira ari vyasi kuko abaraba ibya environnement bashobora kwerekana ko abarabara ingene ukajana kugira ngo ntuhungabanye kandi muri ecotourisme barabikunda navyo nyene ikintu cyo organiza neza site par site n'abagide touristique rero rero abagide touristique bategeza kubaforma abibonye n'abafonctionnaire umugide touristique n'umuntu abazi dabo inkuru yose yabaye kuri ico kintu ejo nagiye kugendera umu artiste umwe umusanzu akomeye cyane nta kintu na kimwe abazi atagihaye isitwari yacu wowe nasanze iyo ushobora kugira agapetimize ugaca ubona isitwari y'imigenzo yose y'abarundi iminsi mikuru ingene bayikora kuko byose birimo ugaca usanga rero nkaho gaca kaba nk'akamizi umva ufise isitwari ugaca ugenda rero kuri tera kugira ngo igisata gihurumbirwe ni uko ku ruhande rwa leta bafise barantangere kugira ngo ibintu bimwe bimwe bikoreke hanyuma biheze bitume ingenzi zahurumbira ahantu vuga ni nk'inyubako inyubako navuga nk'amabarabara hanyuma agahimiriza abubaka inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu ariko kandi leta igashiraho igisata c'inyigisho zijanye n'igisata cy'ingenzi ikabandanya yorohereza abanyamahanga na cyane mu kwiyunga gusangira ibihugu biri mu karere ubushyitse yashyize ifashe ingingo itomoye cyane yo kwemera ko abanyamahanga bashobora kuronkera amavisa ku mipaka y'igihugu hamwe yote n'indi ntambwe kuko wa w'Afurika y'ubuseruko hari icyitwa viza unique muri ibi bihugu ugasanga viza bakoresha muri tourisme ugasanga ni imwe nawe urode bwoteri nabwo ukahashika vyoba vyiza cane leta yogerageza gushiramwo uburyo bukwiye hanyuma bakashira imbere igikorwa co kumenyekanisha ibikisata biciye mu nzira zitandukanye haba ku maradiyo asanzwe akoranga mu gihugu canke ku mboneshakure hanyuma hakabiganiro bivuga ku bijanye n'iki gisata ariko kandi bakabicisha eh, mu bibanza ubanza bicamo ingenzi nacyo cyane nk'ikibuga cy'indege cyangwa ku mipaka hanyuma ikindi mu mambasade y'igihugu ahari hose ku isi hakaba ariho umuntu ajejwe guteza imbere icyo gisata hanyuma ikindi ni ugufasha mu guhimiriza abarundi bagakunda ibyabo ibyo nabyo bikora gute mu gutanga akarorero mu gutembera mu bibanza by'iratiro bitandukanye nk'ibi umukuru w'igihugu yari yagize ni ibintu bifasha cyane mu gutuma iyi shusho y'igihugu imenyekana ibyiza byombi bimenyekana kuko urabona ko tubyishimiye n'abarundi bose bafatira kuri ibyo ndaje cane abasanzwe bari muri leta Odase ndabahawe n'umuyobozi mukuru mu ishyirahamwe gisabo turijejwe guteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi mu gisata cy'ubutungane mu manza z'amatati zakigwa na sentare y'intango y'imuyinga 70 kwijana nizabasaba kwahukana amakuru ava muri yo sentare akemeza kuguharikwa kuguharika n'umwikeko biri mu bituma ingo zisambuka Denise ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro vya burama Buramatari w'Imuyinga ahanura ko abashinga ingo batoza barabifata minenegwe abavyeyi nabo bagakomeza ibanga ryo kurera Imuyinga tubaza ino nkuru Pierre Claver Barundi Uciye ahamanitse urutonde rw'imanza z'amatati ziburanishwa na sentare y'intango ya Muyinga ucubona ko abubatse bashaka gusambura ari benshi muri iyo sentare bamenyesha ko izo manza zishika 70 kwijana mbere bikanabatangaza kuko mu yandi masentare imanza zizubwa mbere ari z'abapfamatongo imvo zituma bubatse bashaka bashaka gutandukana ahanini ngo ni uguharika n'umwikeko kubibaza bibaza ko abo bubakanye babahemukira uwo mutegetsi asaba kandi ababyeyi kubera akarorero keza abana babo mu byo kubungabunga urugo Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro urakoze Pierre Barundi nyuma y'akaruhuko gato tubandanya nano makuru mu gisata cy'uburimyi radiyo isanganira i bujumbura ni kuri mega esi mirongo inani n'icyenda n'ibicindwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radiyo y'isanganiro hano makuru arabandanya abarimyi bo mu ntara ya cyankuzo bahamagarirwa gukorera hamwe mu mashyirahamwe kugira ngo intwari baronse amatongo ya leta yagutse yo kurimamwo ako kamo bagategwa n'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cyankuzo ni mu gihe kiretse kutitabira gutabira amatongo yabo abanyagihugu b'abarimyi bo ku mitumba itari mike mike usanga bafise udutongo duto duto ibituma umwimbu uba muke ino nkuru tuyibaze heyimo mudende ngo mu bimwe mu bituma umwimbu mu burimyi usanga kenshi na kenshi ari muke mu ntara ya Cankuzo nk'uko abarimyi babisigura ngo usanga bafise amatongo mato cyane yo kurimamwo abarimyi bakavuga kandi ko n'ubukene bwo kubura amahera y'umwavu bituma uburimyi butisununura ku barimyi bato bato kuri iyo myitwariko yose y'abarimyi Merikiyadi Ntabondereye umuyobozi dukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo ahanura abarimyi kuja hamwe mu mashyirahamwe kugira ngo basabe abaje bakoresheje intwaro ibaronse amatongo ya leta yagutse ayo matongo ya leta yagutse nk'uko uwo muyobozi abivuga ngo ariho mu makomine nka yose naho atavuga ingene angana avuga ko ayo matongo agwiriye ariko mu makomine ya kigamba na mishiha uwo muyobozi kandi akavuga ko hariho abarimyi n'aho baba bafise amatongo mato batigera bayatabira nk'uko rero byibonekeza ku mitumba imwe imwe usanga hakiriho abarimyi bapfa kurima amatongo yabo atamwavu bashyizemo akabahamagarira gukoresha ishwagara no gutabiza ifumbire ya kijambere batibagiye ariko no kuvanga n'amase y'ibitungwa ngo kubera rero imvura ishobora gucika kare abarimyi bari bakwiye kugombora ifumbire yabo ya kijambere kugira ngo n'imiburiburi itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri bose bazobe bamaze gutera ibiharage by'impeshi mu cankuzo Reyimo Mudende Radio Isanganiro urakoze Reyimo Mudende tubandanirize ano makuru mu gisata c'inkino Inyuma himisi ibiri y'akaruhuko ryahiganwa ry'igikombe cya Afrika kane ibihumbi bibiri na na mirongo ibiri 2021 rirabandanya kuri uwo rirabandanya w'imana irembe mu gihugu cya kamerune mu gice cy'umunani aho urukino rwa mbere ruza guhuza imigwi nsirekure ya gihugu ya burkina faso na gabon igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba urukino bigoye kumenya umuguza gutsinda umuntu afatiye ku kuntu iyo migwi yigenjeje mu zo mu migwi faz do pure mu gifaransa ni mu gihe urukino rwa kabiri ruza kuba igihe cy'isaha zitatu z'ijoro siporo ruza guhuza imigwi inserukira ibihugu ya Nigeria na Tunisia mukaza kurushikirizwa ikibiriraho kuri radio isanganiro mukaza kuba muri kumwe n'abamenyesha makuru Ismael hamwe na Jean-Marie Vianney ngenda kumana inyuma y'akaruho gato tubandanya na bucana yandi y'ingaburo buraca bugacana yandi mu Ishi n'uruboga rutunze insanganyabungaburo nyinshi harimo n'izo mu bwoko bwa E na K ziri mu bifasha gukingira ugihereza indwara nyinshi nka kanseri. Jean Paul Wineza asigura kwishura idatunze ibinure ibituma ridatera indwara urifunguye bucana yandi ingaburo na Omer Nduwayo. Ugo ruboga ngo rukoreshwa nk'umuti jean paul w'ineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo atandukanya amashu afatiye ku byo zitunze abahinga berekana ko ishu abenshi kera barufungura nk'imboga nk'igifungurwa ubu kikaba gishobora gukoreshwa nk'umuti ku bijyanye na ndemamubiri ntabwo zitunze ndemamubiri zo kwirengagizwa atukura nayo nyene atunze ndemamubiri zitari nyinshi mbere zidakwije ndemamubiri zose icyo bita acide amine essentielle zose ziba zikenewe iyo wipfuza gukoresha nk'iryo shu risanzwe ritukura icyo gihe woca ukoresha n'izindi mboga cyangwa se ibindi binyantete byoshobora gusangwamwo ndemamubiri umuntu iba yifuza ishu riratunze ibinure ariko ibinure bikeya atari byinshi ku buryo urondera ibinure tubironderera mu ishu tunze ibinure bingana n'ubusa n'ibice bitatu ku ijana by'amapurusantaje ayandi mashu menshi yo yatunze ubusa ibice bibiri by'amapurusantaje ku bisanzwe bigize ishu murumva yuko urondera ibinure utubironderera naho kandi ibinure biri mu ishu bisanzwe ari bikeya cyane ariko bifise ubwiza bwabyo ku buryo biza kuboneka nk'icyo twita substance soufre iyo nayo abahinga bakaba berekanye yuko ishobora kuba ikora nk'icyo twita elema phytochimique na cyane cyane ibintu bikingira umubiri bishobora kuvura umubiri no gukingira umubiri indwara za kanseri icyo bita elema phytochimique mu bwoko bita soufre ishu risanzwe ritunga bavanze isukari ariko atari nyinshi cyane ku biharuro bingana na gatatu hamwe na gatanu y'amaporosanaje ndatunze insanganyangaburo zikaba zigizwe na vitamine a hamwe na insanganyangaburo yo mu mugwi wa c insanganyangaburo zo mu mugwi wa b hamwe na e hamwe na vitamine k izo zikaba zigwiriye cyane mu ishu tubwira ko tubwira abantu bakunda kugira ikibazo cyo kuva umwuna ko boza baragerageza gukoresha ishu cyane kubera yuko ishu risanzwe ritunze vitamine ka ku rugero rwiza nayo ifasha eh, ku bantu bakunda kugira ikibazo cyo kuva amaraso mu mazuru cyo bita mu gifaransa epistaxis ku bantu bakunda kuvuga ko bakunda kugira ikibazo iyo bari bariye ishu ko ari byiza igihe bakoresheje ishu turirya ribombye ritarera gose bagaca bakoresha mu kurikatagura duto duto cyane bagaca bafata nk'amavuta utuvuta twa wire d'olive nimba boturonka canke se twa tournesol gasuka ko hejuru abana bishoboye mbere bakoresha n'ibindi byatsi nk'ivyo bita bifenuye ivyo bita kime tutete bita graine do carvi byose byofasha kugira ngo bishobore gutuma batagira ikibazo cyo kututumba inda igihe bariye ishu niyo nguyo giherejwe mu buryo bw'umutobe ishu rivura kuvura indwara nyinshi zo mu nda harimo n'iz'umushishito Omer Nduwayo tugushimire n'umutumire wawe no kuri iyo bucana yandi ingaburo duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye dushimire mwese mwayakurikiye dushimire na François Akimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma Jean de irakoze na yabashikirije ndabipfurize umutaga mwiza ndabamenyesha ko mukanya mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwaramutse ca mwiriwe bakunze ibi biganiro bya radiyo isanganiro umukuru w'igihugu yaratanze akarorero kadasanzwe mu bijyanye n'imico kama byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP, bepe iryo tororokanizo ry'amakuru ryerekana ko perezida evariste ndayishimiye yakoze akataraboneka mu kwambara umwambaro w'abatimbo w'uburundi akavuza ingoma mu karirimbo uruharamba wenyine yateye ABP ryandika ko hari ku wa gatatu igenekerezo rya cumi n'umunani nzero umwaka wa bibiri na mirongo irindwi na kabiri igitega muri komine ya giheta ku kirimba cy'ingoma mu gishora igihe umuryango w'umukuru w'igihugu wari wagendeye icyo kibanza ubwo rugendo ruri mu zindi umukuru w'igihugu yari amazemo iminsi kuva mu ntango z'uno mwaka turimwo aho ibibanza by'iratiro bitari bike byatemberewe nk'uko bibandanya kwandikwa na bepe ku ruhande rw'ikinyamakuru Burundi Eko umwanditsi wacu yerekana ukuntu amafoto n'amasanamu ya perezida Evariste Ndayishimiye mu gishora byizigiye imbuga ngurukana bumenyi abatari bake ngo baragize icyo babivuga ko abakoresha imbuga bumenyi bararyohewe cyane no kubona umukuru w'igihugu akiri mu mabanga avuze ingoma akanazitamba mu maguru masa atandava bamusasiye nk'uko bihora bigenda ku bategetsi bakomakomeye uwo mwanditsi wa Burundi Eco yandika ko mu kwitanga kwiwe yafashe ya mbere mu kuryohera abakunzi b'umurisho ubwo ngo n'ubutumwa bukomeye bwahawe abajejwe gutunganya igisata ca ba mukerarugendo na cane cane mu kwerekana intambamyi zihanze ico gisata ariko abo bagenzi bacu bandika ku bijanye n'ubutunzi n'imibano bababazwa n'uko ikibanza cy'iratiro aho bita kuri Mize mizeve mujumbura. cyategereza kwerekana ubutunzi bwo kurata burimo ibikoko n'ibikoresho ndangakaranga mu burundi kiriko kirahinduka ishyamba mu gisagara inyubako ngo ntizigisukugwa reka ngo n'ibikoko ntibikibungabungwa nk'uko burundiye ko kibidoma k'urutoke mu kwezi kwa nyakanga umwaka uheze ibikoko bikwega inda hasi birenga cumi byararekuriwe muri rusizi kubera ata buryo bwo kubibungabunga buhari amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mu buterere hari igwirirana rya malariya byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu gihe hari abantu batandatu bashyirwa mu bitaro ku munsi mu mavuriro atandukanye yo muri iyo zone mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura abaganga ngo bahuriza ku kintu kimwe y'uko tamisegeteri irimo umuti itanzwe iyo ndwara ishobora kwiha inkumbi umuntu arabye ibitigiri byo muri ako karere k'ubuvuzi mu kwezi kwa nzero gusa mwaka wa na mirongo na kabiri abantu barenga amajana atanu baramaze kugwara malariya ibyo bitigiri by'abagwara malariya bikabandanya byiyongera amavuriro ngo ashobora kurengegwa nk'uko bibandanya kwandikwa na mugenzi wacu ibituma iyo ndwara yiyongera ngo ni ukwivura ibyo rero ngo bigatuma mu nyuma indwara irinda imiti yayo abagwayi bandikirwa n'abaganga umwe mu baganga yasiguriye bagenzi bacu ko cyo gituma indwara iza mu buryo bukomeye akabona ko hasigaye ikintu kimwe amasekiza yo gutanga imisegetera iri mu muti wica imibu hamwe no gupompa mu mazu ishyirahamwe ry'amaposita no gutuma tumana kw'amakuru ngo rifise abakozi benshi bafise ubumenyi budahagije kugira bashobore gukora hamabunguke nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru wa posita bikandikwa n'itorokanizo ry'amakuru net press ryerekana ko hari igihe umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bwa none leokadiya ndacayisaba yari yagendeye icyicaro gikuru cya posita kuwa gatatu igenekezo rya cumi n'icyenda nzero umwaka wa bibiri na mirongo na kabiri iyindi ngorane ngo ijyanye n'ubuhinga batamenyereye kandi ababusizeho bibera hanze ngo haraheze imyaka itatu ingaruka rero nk'uko byandikwa n'iryo tororokanirizo posita ngo ntishobora gukora ibyegeranyo eka ngo ntinashobora gusuzuma ibimaze gukogwa ngo imenye uko ubutunzi bwayo bwifashe ntinashobora kandi no gutunganya imigambi inyigisho kuri bose ngo ziriko ziratera imbere kuri kaminuza y'umwizero wa afurika Espoir d'afrique byandikwa n'ikinyamakuru cy'abigisha Ravador Ransenya Umwige agendana ubumuga bwo kutabona iga kuri iryo shure mu mwaka wa kabiri mu gisata cyo kwitunganiriza imigambi yemeza ko akurikirana ivyigwa tangorane umwigisha w'icongereza asigura muri ico kinyamakuru candika ku ndero ko uwo munyeshure ari ku rugero rw'abandi kandi ko yishura neza ibibazo akongera agasoma ibisomwa neza akoresheje ubuhinga bwo gusoma ku batabona asaba ababyeyi bafise abana nk'abo kubahuka kubashira mu mashuri akaba ari nanone duciye turangiriza ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashyikirijwe na oda ndayishimiye afatikanije na irine bene n'ibigira ibihe byiza aho hose muherereye